الحمد لله الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرص وأنطق الحمد لله الذي ابتدى خلق السماوات والأراضين رتقا ثم فتق ما رتق والجنان أغدق والليل أغسق والبحار أعمق والأراضين أطبق سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت عليه فمن معه ومن كنت معه فمن عليه سبحانك أكرمنا بالإسلام وأكرم الإسلام بنا وأنعمنا بالإيمان وأنعم الإيمان بنا وأنعم علينا بالمتابعة الكاملة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقام لنا منار الحق لكن أضعنا مجده السامي فضعنا أضعنا الطريق أضعنا الأثر أضعنا الدروس أضعنا العبر أضعنا شريعة خير البشر تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام اللهم كن رائد في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء au baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na rehma na amani zisizo na idadi tukazipeleka kwa kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikhwata alkiram tukiwa tuna wiki ya kwanza baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya mwezi wa Shawwal hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya uhai mpaka sasa lakini pia tunabudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya Uislamu wengi katika watu wameikosa na mimi na wewe kuipata si kwa ujanja sana bali ni kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Shawwal una matukio mengi sana ya kihistoria ndani ya mwezi huu kuna matukio mengi ya kufurahisha lakini pia kuna matukio ya kuhuzunisha ni mwezi huu wa Shawwal alikufa mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiitwa Ibrahim lakini mwezi huu wa Shawwal ndio mwezi ambaye mtume alimooa bibi Aisha na matukio mengi mengi mengi ya kihistoria hotuba yangu ya leo nitazungumzia kuhusiana na ubaguzi na madhara yake na namna gani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuja kukabiliana nao tunazungumza kwa sababu kawaida ya kutuba iendane na matukio yanayotokea ulimwenguni na Uislamu waweze kubainishiwa na wajua hukumu ya kisheria na kama linahitaji kufanya jambo basi wafanye na wajuze nini cha kufanya kwa wanaofuatilia habari ulimwengu sasa unahanikiza habari ya binadamu mmoja mwenye rangi nyeusi anaishi katika ardhi inaitwa Amerika jina linaitwa George Floyd ambaye alibanwa na askari weupe kiasi cha kupelekea kifo chake dunia nzima imesema na watu wengi wamelaani na ikachukuliwa ni picha ya ubaguzi bila shaka ni ubaguzi lakini historia ya ubaguzi katika maisha ya mwanadamu ina historia pevu na refu ya miaka mingi enzi na enzi na hata wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuta ubaguzi na nikamwona ni moja katika dhambi mbaya sana ambayo mwanadamu anayo kwa miaka mingi sana na dhambi hii ndio inaweza kupelekea wanadamu wengi sana kuangamia kuangamia kwa maana ya kuuana na kufanyana kila aina ya hasadi na hata kwenda motoni wengi watakwenda kwa dhambi ya ubaguzi ukisoma katika Qur'ani al utaiona historia ya ubaguzi imeanza toka wa, toka enzi za Adam alayhi salatu wassalam ukisoma katika Qur'ani utaikuta Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tusomewe sisi watu alaihim naba zai adama idh qarraba qurbana wasomee habari za watoto wa Adamu wawili ni Habil na Qabil ukisoma historia ya hawa wamekhtilafiana wachambuzi wa kihistoria ni lipi lilopelekea mpaka wa waandae ile qurbani wapo wanasema ni masala ya uchamungu na kadha lakini wapo wanasema ilikuwa ni nidhamu iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao watoto wa Adam kwamba wa huyu wanaozaliwa pacha anazaliwa pacha wa kiume na wa kike na pacha huyu wa kiume na wa kike utaratibu uliokuja asioane mtu na dadake bali huyu amuoe yule dada wa yule na, na yule amuoe dada ya huyu ukisoma katika kitabu ya tarehe Adam alayhi salatu wassalam kana asmara Adam alikuwa ni maji ya kunde rangi yake kama unavyomuona labda mu Ethiopia hivyo yani sio mweusi wala si mweupe ama mke wake alikuwa ni mweupe kwa hiyo walipozaliwa wale watoto wengine wakawa wanachukua kwa baba zaidi na wengine wakichukua kwa mama zaidi kwa hiyo ilivyokuja katika habari ya Habil na Kabil Ah, sheria iliyopo Habili ya amuoe dada Habil na Kabili ya amuoe dada Habil Habil kiasili alichukua rangi ya babake na Kabili alichukua rangi ya mamake ugomvi ukaanza unsuria ikaanza ule ubaguzi ukaanza sikubali mie sasa kama ukubali basi tu tulielekeza kwa Mwenyezi Mungu nani aliyekuwa sawa kwa hiyo akaweka kurban moja ikakubaliwa na mwingine kakataliwa iliyokubaliwa kurban maana yake ndio katika haki basi itekeleza amri kama ilivyokuwa mwingine anasema nitakuua wewe ala unakusudia kuniua basi ukikunjua mikono yako ajili ya kuua mimi sitofanya hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakubalia wacha Mungu utaiona picha toka eh, toka enzi hizo kuna picha ya ubaguzi sasa dhambi hii ya Kabil dhambi hii ya Abil imerithiwa na wanadamu mpaka leo watu wanabaguana kwa kila aina ya ubaguzi wanabaguana kwa rangi zao wanabaguana kwa vipato vyao wanabaguana kwa makabila yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kaikuta hiyo dhambi imekita katika nyoyo za watu akaja kuitatua dhambi ile kwa vitendo na maneno amewakuta waarabu wanapigana vita kwa sababu tia ubaguzi wa makabila yao na mbaya zaidi bado kuna majuhal katika Waarabu mpaka leo dhambi hii wanayo ukienda Yaman ule ukabila wa kuwana wana wa kibedui bado upo kama utakapokwenda Somalia bado waislamu wana kasumba za kipuuzi wanauawa kwa sababu tu ya makabila yao haya aliyakuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akazungumza wazi akasema al-asabiyatu al-qabaliyah fatrufuhu ule ung'ang'anizi wa ukabila ni uvundo jambo baya kabisa liacheni aliwakuta Aus na Khazraj wanauana bila ya sababu za msingi kwa sababu tu ni makabila tofauti na wote ni Waarabu tena wakati mwingine anauana kwa sababu za kipuzi kabisa sababu ya ngamia ukiangalia katika tarehe vita vyao vilikuwa hesabu kwa sababu tu ya ubaguzi wa ukabila dhambi ya ukabila ikawatafuna wengi kama ambavyo inaendelea kuwatafuna wengi hata kama wengi katika vita lakini bado na dhambi ya ukabila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaikuta dhambi ya urangi sasa huyu ni rangi huyu huyu ni rangi hii akazungumza wazi sema la khaira lilarabu ala alajam illa bitaqwallah hakuna khairi ya kumwarabu kwa na kwa asiye na kwa yule asiye kuwa mwarabu alajam ni yeyote yule ambaye si mwarabu khairi iliyoko ni uchamungu tu kullukum min adam wa adam min turab nyinyi wote mnatokana kwa adam na adam wanatokana na udongo basi خلاص akaja akatamka wazi ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum hii aya enyi watu enyi watu tumekuumbeni kutokana na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja na tukakujalieni mataifa na matabaka mbalimbali na makabila mbalimbali lengo la madhumuni mfahamiane tu lakini mbora wenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ule mcha Mungu Angalia alivyokuta dhambi ya ukabila anaivunja kwa masiku kadhaa watu wanarudi kupendana wanaacha kasumba za ubaguzi ime za rangi au za kipato au za ukabila huyu ndiyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sio kwamba alisema kwa maneno tu bali alifanya kwa vitendo Zaid ibn Harith akiwa ni mtu kijana mdogo aliomlea katika nyumba yake bado mdogo asili ya Zaid ibn Harith alikuwa na utumwa lakini hata rangi yake ilikuwa sio kama makuraishi alipofika kuoa akipendwa sana na mtume angalia kwanza anakana mtu ni mtumwa lakini rangi yake si ya akimpenda sana mpaka watu wakamuita Zaid ibn Muhammad zaidi huyu anakuja babake mzazi na kaka yake kuja kumchukua katika nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anamkatalia anamwambia mie nitabaki hapa kwa Muhammad الله عليه وسلم unaiona hiyo picha kwa amefika wakati wa kuoa anaambia sasa wewe utaenda kuoa katika nyumba ile na mtume alikuwa na pointi kwa maksudi yake maana yeye ndio asfadikul amin wama yantiqarin hawa anachagua mahala ndipo lakini kwa sababu bado ile kasumba ilikuwepo ya usisi na umimi na akapointi aende aende akaenda kumposea katika nyumba ya kina Zaida binti Jahsh wakawagumu sana kukubali siye na hadhi yetu na isma yetu mtoto wetu aolewe na yule aliyekuwa mtumwa tena si katika sisi Allah akawa mkali kidogo yaani Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapinga ubaguzi nyie mleta ubaguzi akasema wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim haiwi na haitokuwa kwa yule aliyejisifu aliyejisifu kwa sifa ya imani ni mu'min wa kiume au wa kike pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wanapopanga jambo afanye khiari katika kutekeleza ikabidi aolewe hapa anapinga anavunja zile beria zilizowekwa na watu katika kasumba za za ubaguzi ndio huyo anakwenda kuwaunganisha ansa, ansari na muhajirini wanakuwa ni ndugu mpaka wanarithiana kabla ya sheria hiyo kuja kuvunjwa ndiyo huyo anamfanya Bilal bin Rabah na kumbashiria pepo katika watu wa mwanzo kabisa kubashiriwa pepo ni Bilal bin Rabah anakwenda katika anakwenda katika safari ya Isra na Mi'raj kisha anarudi anaambia Bilal nimesikia nyaya zako peponi wakati huo anambashiria huyu al habashi mtu mweusi pepo na upande wa pili anambashiria mtu anayetokana na damu yake na uarabu wake moto kwa sababu ya ukafiri wake anamwambia Abu Lahab tabbat yada abi lahab wa tabba huyu anambashiria janna huyu anambashiria pepo kwa nini huyu ni mcha Mungu na huyu ni kafiri Kwa utaona katika tarehe vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliuvunja vunja ubaguzi na akawata watu ni wapenzi watu kipindi wanamuhami mtume na anafika kipindi sahaba anamuua baba yake kumhami mtu ambaye si damu yake Abi Ubaida Amir bin Jarrah aminu umma alimuua baba yake wa kumzaa akimuhami Bilal bin Rabah akimuhami Suhaib ar-Rumi akimuhami Salman al-Farisi na watu wengine katika masahaba nini huyu kabeba imani kabeba uchamungu huyu kabewa ushirikina kwa aliyokuwa na hadhi ya imani na uchamungu atabakia na hadhi tu na yule ambaye hata aweje midhani hana hadhi hii hana thamani hiyo katika maisha yake hawezi kuwa na hadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwa na hadhi utakuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipambana na kila aina ya ubaguzi hata ubaguzi wa kifedha alipambana nao watu wani mtu usiakiwa na fedha asijiona yeye ndio kama Karun kwamba ah mimi nimepata kwa ujanja wangu wasionacho ni mpumbavu no Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadiria hivyo hivyo wala si kwa nguvu wala ujanja wako leo anaweza ukawa nazo kesho ukawa hauna na yule unamuona leo mpumbavu kuwa hana kesho atakuwa nazo ni wangapi waliokuwa juu wameshuka na ni wangapi waliokuwa chini wamepanda kipato utamuona anamwambia Julaibib aende akapose katika nyumba ya yenye hadhi yao Julaibi alikuwa ni maskini sana Julaibir maskini sana sana anakutana Julaibibu anaambia ya Julaibibu ala tatazawaj ewe Julaibir mbona huoi anaambia Rasulullah man, mani yuzawiju Julaibir nani atakayemuozesha Julaibir nani Maka Madina hii nani atakayemuozesha Julaibir maki maskini tohe hahe lakini mtume anamwona kwa Julaibir atakamke nani atakayemuozesha Julaibir siku ya kwanza siku ya pepo nakutana Yesu ya Julaybib ala tatazawaj hivi wewe na anasema mimi zawij Julaybib ya Rasulullah nani atakayemuozesha Julaybib mara ya tatu alipokutana naye akamuuliza jibu lake lilikuwa hilo basi mtume akaenda kuposa katika nyumba moja pale Madina na alikuwa ndani yake kuna binti ajmalal albinti sidhalika alikuwa ni mwanamke mzuri sana katika kipindi kile na ndani ya Madina katika wale wazuri alikuwa mwelezi akaenda kutana na baba akamwambia nimekuja kukosa katika nyumba yako baba akafurahi sana nasema neematul khitbati hadhihi hakuna posa nzuri kama hii tunamunga na kuposa kwanza nasema la sikuja kuposamia kwa nataka kumooa nimekuja kumposea mtu mwingine nani julaibi ah julaibi ah sasa hii ya rasulullah junaibib ah, ah ah kwa ngumu hapo akaenda nyumbani kwake akamwambia mke wake bana amekuja posa kaleta mtume mke kafurahi kweli kweli haya akaja kuposa na mtume Allah sie sie yeye nani Julaibib mke naye kagoma ah ah ah, ah. ah. Julaibib huyu ambie huyo huyo sasa yule binti kwa sababu alikuwa ameleleka katika malezi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siwezi kurejesha khutba siwezi kurejesha posa aliyoleta mtume wa Allah subhanahu siwezi kuikataa mimi nitaolewa na Julaibi angalia mtume anapovunja hizi habari hizi beia hizi za ubaguzi na kweli aliolewa na Julaibi na kweli siku ya pili ya tatu natangazwa jihad Julaibi anakwenda kufa katika jihad na kweli Julaibib alikoswa na malaika huyu ndiye mtume Muhammad anavyofundisha ulimwengu namna ya kukabiliana na ubaguzi leo ubaguzi umekita katika kila engo ya ulimwengu kwa sababu watu wameacha muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeleta madhara makubwa sana miongoni mwa madhara ambayo tunayaona yanatokana na ubaguzi ndio kama haya ukienda leo Amerika watu ambao ni black waliotolewa katika maeneo haya ya Afrika waliopelekwa ule kama utumwa wakiwachukua kwa nguvu lakini baadaye wamewaacha basi ubaguzi ni wa kupita mipaka wanauawa kila uchao na sio huko tu ubaguzi uko kila mahali leo kwa sababu kuna media tu unaona tukio limetokezea basi ah kuna kitu fulani lakini yanayoendelea chini ya ubaguzi ni mengi sana yote haya ni kwa sababu watu wameacha mwongozo watu wanabaguana mbaya zaidi sio hao tu wasio na dini mpaka hao waliosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bado wanabaguana kabisa leo bado tunabaguana sana tunabaguana kwa vipato vyetu tunabaguana kwa mitizamo yetu tunabaguana kwa rangi zetu nimetoa mifano hapo ukienda Yaman mpaka leo hawa mahara na wengine waikutana hata njiani wanauana kwa sababu ya ubaguzi ukabila tu huo ukienda Somali leo ni landi na nakupelea mfano landi za waislamu watupu ambao wanauana kwa sababu ya kasunga za ubaguzi wa za ukabila ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akazungumza kwa ukali sana akasema mandaa ala asabatin ونصر على عصبة وقتل على عصبة فقتلته قتلة الجاهلية أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم anailingania ubaguzi kwa namna yote ile iwe ni ubaguzi wa rangi iwe ni ubaguzi wa ukabila iwe ni ubaguzi wa kipato basi huyo atakayelingania na akaunusuru na akaja akafa basi kifo chake ni kifo cha kijahili kwa ndugu zangu katika imani huyu ndio mtume Muhammad sallallahu aliyekuja kuwa ni nuru ya ulimwengu na kuwafundisha watu juu ya ubaya na, u, na madhara ya ubaguzi ambayo leo yanawaumiza wanadamu kila kona ya dunia barakallahu li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين استغفر الله أنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه واستراجا منيرا إخوة الكرام كما لذي خطبة yangu كما وإسلام tunapatwa tufate mwongozo wa محمد Muhammad kuvunja hizi beria تيزو يا شيطاني aliokuja kuingiza katika jamii ya kibinadamu na tukiwemo sisi Muislamu hapaswi kuwa na ubaguzi wa aina yoyote ile kwa sababu unajua thamani yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala si rangi yako hakuna hata mmoja katika sisi alipeleka application form kwa Allah muumbe hivyo alivyo kajikuta tu ni mrefu ni mfupi ni mnene ni membamba kajikuta tu wewe la, la shay yani wewe huna kitu wewe ni udongo ujao yani wewe ni maiti kama sio sasa basi baadaye lipi linakukweza wewe janna wataingia wacha Mungu hawataingia watu kwa kabila zao wala rangi zao wala vipato vyao Ah ah. ni kwa uchamungu wao tu na ndio maana mtume Muhammad sallam alivunja aliwakusanya wote sehemu moja akaishi nao for the same kwa namna moja hakumbagua mtu wala hakuonesha aina ya ubaguzi na aliupinga ubaguzi wa aina yoyote iwayo alikaa na wazungu wakina Suhaib rumi alikaa na Fursi wakina Salman al-Farisi alikaa na watu kutoka kipi kila watu na akaweka chini yake na akaishiana nao na akawapa muamala wa namna moja kwake alikuwa hana thamani isipokuwa mcha Mungu na sisi tuache hizi sheria na tuwafundishe wanadamu huu mwongozo wa mtume Muhammad wa kuvunja ubaguzi kweli Uislamu umevunja ubaguzi kwa kiwango kikubwa sana tuko pamoja katika safu moja tunakula pamoja tunafanya miala maamala mengi kwa pamoja kwa sababu ndio maelekezo ya mtume wetu lakini bado kuna zile kasumba mbili tatu tuziache turudi katika huda ya mtume Muhammad sallama na tuwate hizi kasumba bado zipo leo bado kuna watu wanadharauliana kwa sababu ya rangi zao kwa sababu ya makabila yao kwa sababu ya vipato vyao no usimdharau mtu kwa sababu hujui thamani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala usimdharau muislamu kwa sababu ya, uzo, ya, ya muonekano wake Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala angalie mitazamo yenu sura zenu mitazamo yenu mnapoonekana haangalii hilo appearance zenu Mungu haangalii hilo wala angalii vipato vyenu kwamba hawa wana mali nyingi sana wapende au ndio kawapenda hawa hajawapo mali kawachukia haangalii hilo lakini anaangalia nyoyo zenu zimebeba nini vifua vyenu kuna nini na vitendo vyenu na kipimo cha mtu cha ustarabu wa mtu si maneno yake bali ni vitendo vyake kwa hiyo mtu hapimwe na achukuliwe kwa uzuri wa vitendo vyake basi akiwa na hadhi hiyo kwamba ni mtenda mema huyu ndiye anayefaa kuwa naye karibu nimetoa mfano hapo mtume anambashiria pepo bilali wakati anambashiria moto baba yake mdogo Abu Lahab kwa ni uzanga katika imani ubaguzi wa aina yoyote. Leo kasumba hizi bado zipo na zinaendelea kuwepo japokuwa wengine wanaziacha. Watu leo wanakataa kuozeshana kwa sababu ya kabila zao. Watu wanakataa kuozeshana kwa sababu ya rangi zao. Watu wanakataa kuozeshana kwa sababu ya vipato vyao. Katika sekta hiyo na maeneo na maeneo mengine bado kuna aina fulani ya ubaguzi. Si wale aliyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuangalia ucha Mungu, angalia tabia njema. Ah huko watu hawapo. Mtu anakwenda kukosa kwa mtu unaulizwa wewe unamiliki kitu gani? Kana kwamba anakuja kana kwamba si mume bali ni mwe uwekezaji hii ni ndoa bwana sio uwekezaji kwa kuna mazingira kama hayo ambao leo watu wanayo huyu wa wapi so, so anabeba nini kwenye kifua chake ah wa wapi huyu washamba gani huyu kabila gani kakwambia nani wewe habari hizo muulize huyu ni nani anamfahamu vipi Allah ana ufahamu gani juu ya Uislamu wake matendo yake yakoje haya ndio ya kutizama haya haya mengine yote ondosha tu utakuja kumpa mwanao teja kwa sababu ni kabila lako au rangi yako si wadawazimu huo mpe mcha Mungu akae naye ili ampeleke janna jannatun yadkhuluna hawa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim pepo wataingia katika na wema katika baba zao mama zao na watoto wao We, wema wacha Mungu kwa hiyo hata katika kuozesha na kuoa mpe mtu ambaye atakwenda pamoja na mwanao peponi na huyu si mwingine isipokuwa ni mcha Mungu sisi tunaelewa na Uislamu kwa hiyo ubaguzi wa aina yoyote umeleta madhara watu wanauana wanafanywa kila aina madhara kwa sababu ya ubaguzi Uislamu umekuja kuvunja kila aina ya ubaguzi na imetaka watu waungane kwa sababu wote wamesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kitabu chao ni kimoja mtume wao ni mmoja kibla chao ni kimoja hata malipo wanaotarajia ni ya namna moja uko peponi utakutana na pepo za namna moja ya nini ubaguzi wote kesho kutu tunafunga tunafungwa mfungo wa pipi tu kwenye sanda unakwenda kaburini utaulizwa ulikuwa rangi gani utaulizwa ulikuwa dini gani huto ulikuwa kabila gani a a ni vitendo vyako ndio vitakavyosema pale kwa kila aina ya ubaguzi unaoletwa na wanadamu sisi waislamu tuukimbie na tueleze waislamu wanadamu sisi waislamu tueleze wanadamu kwamba mbora katika viumbe mtume Muhammad amekataza kila aina ya ubaguzi tukisimama hivi shiban wa shababa vijana kwa watu wazima tukakamatana katika mwongozo wa Mtume Muhammad sallama bila shaka dunia itakuwa sehemu moja nzuri sana ya kuishi tofauti na leo kila aina ya ubaguzi unaoneshwa leo tunamalizia hotuba yangu tunazungumza habari ya George Floyd aliuawa masiku machache yaliyopita Marekani lakini leo ni waislamu wangapi wanauawa kwa sababu tu itikadi yao na dunia imekaa kimya leo ninapozungumza Syria kuna watu wanakufa Yemen kuna watu wanakufa Rohingya kuna watu wanakufa kila mahala ambapo kuna waislamu watu wanakufa na dunia imekaa kimya kwa sababu tu ni yule George na kaonekana katika vyombo vya habari basi inaonekana ndo anauawa peke yake haliakuwa maumma wa Islam maelfu kwa malafi wanauawa kila siku sisi waislamu ndio tuna hadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hilo unatakiwa litia akilini kwamba midhali unasema la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah ukafatanisha na vitendo vyema wewe kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko dunia na vilivyomo na katika moja ya riwaya mtume anasema la saf uh, saf eh, dima'u muslim ahwana 'inda Allah min hadmi al yani kumwaga damu ya Muislamu ni jambo zito sana kuliko hata kuivunja al-Kaaba. Kwa hiyo milali wewe ni Muislamu una hadhi kubwa, heshima yako ni kubwa sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu katika imani ni hutuba na kawaida ya hutuba ni nzuri kwa fupi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuagiza kufanya jambo jambo hili ni zito sana kaanza mwenyewe kwa namna yake kisha kawataka malaika nao walitekeleze siku na wakati anajua wao lakini pia kawataka waislamu binadamu na majini walitekeleza jambo adhimu sana na linaonesha utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الذين بقوا هم الكثيرون بالكثير وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين داع فأمن Allah tunakuomba tufanyie pesi katika maisha yetu Mwenyezi Mungu zikunjue riziki zetu zikiwa mbali zikurubishe zikiwa ardhini zitoe zikiwa mbinguni ziteremshe Allah tujalie tu wamoja kwa ajili yako tukamatane na kitabu chako tushikamane na sunna za mtume wako Allah ajalie vijana wa Kiislamu waipende na kuithamini dini yako wailinganie wa, wa, wa, kila uchao katika maisha yao Allah ajalie khairi wanawake wa Kiislamu wajihifadhi na kutekeleza sheria zako wajalie khairi wazazi waweze kusimamia watoto wao katika malezi wafuate dini yako ya rabbal alamin hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe Allah umetuletea mabalaa mengi mbalimbali duniani ikiwemo corona tuondoshee kwa sababu wewe ndio mfanyaji wa kila jambo wewe ndio unaweza kuondosha kila jambo zingine ni sababu lakini wewe ndio msababishaji wa kila sababu Allah tupe wepesi katika maisha yetu Mwenyezi Mungu tupe utajiri ukiwa na kheri na sisi Mwenyezi Mungu tufungulie katika maisha yetu Mwenyezi Mungu tuwefanye ufanywe wepesi katika maisha yetu kila ajaye na shari katika ulimwengu wa Kiislamu unaijua yake siri ivunje yake dhamiri yasiwe بيتك تماما يا رب العالمين اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجعلنا صابا لإعادة الخلافة من جديد صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الله أكبر